إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa musulmi da muka taru a wannan masallaci na masjidin sahaba a nan kwandila kan hanyar zuwa maiduguri ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah godiya da yabo da kirari su tabbata ga ubangijin da ya tara mu a daidai wannan lokaci mai tarin albarka a wannan masallaci mai tarin albarka don tattaunawa kan waɗansu al'amura da suke da alaƙa da rayuwarmu mu al'ummar musulmi kun ji matashiyar maganar kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar ba da da halin kakanika yi a ina cutar take kuma da maganinta kowa ya san halin kakanika yi hali ne da kowane dan adam baya son ya samu kansa a ciki kuma zai zama mun takaice maudu'in kwarai da gaske idan muka ce muna magana ne a nan dangane da mutanen da ke gabana ha kuma zai zanto mun zalunci maudu'in idan muka ɗauka cewa zance ne da ya shafe mu mu hausawa kaɗai ko mu mazauna kano kaɗai maudu'i ne da yake da faɗi da za mu tattauna kan matsalolin da suka shafe mu al'ummar musulmi gaba ɗaya gaba ɗaya a matsayin al'umma na al'umma a bance kuma da halin da muke ciki mu da muke kusa da juna a najeriyance wani hali ne al'umma take ciki a halin yanzu dangane da rayuwarta wani hali al'umma take ciki dangane da addini daɗi ko wahala menene sababban daɗin in har daɗin ne ko kuma wahala idan wahalhalu ne din muka samu kanmu a ciki don mai lura da abin da kaji ya zo zai iya ba da shaida a kan cewa lallai al'ummar musulmi na wannan ƙasa a yau ba wai a gobe ba muna cikin halaye na matsaloli masu ɗumbin yawa na ɗaya daga cikinsu daga cikin halaye mafi fitowa fili tsananin talauci da mutane suke fama da shi da karancin abin hannu duk da cewa ubangiji ta'ala ya kaddara mu zama ‘ya'yan wata ƙasa da suke ita ce jerin ƙasashe na shida cikin ƙasashen da Allah bai wa arzikin man fetur kuma duk da cewa mun keto waɗansu shekaru guda biyun ƙarshe da muke ciki da kuma watanni biyun ƙarshen da muke ciki yanzu a kalandar bature watan august da september na yanzu shine lokacin da farashi na man fetur ya hauhawa a duniya hauhawar da tarihi bai taba ganin irinta ba wanda ke nuna ya kamata a ce kasar kenan ta samu kanta cikin wadatar da a tarihi ba ta taba samun kanta a ciki ba sannan kuma kenan ya kamata 'ya'yan kasar su samu kansu cikin wani hali na dausayin rayuwa da walwala wanda a tarihi ba su taba samun kansu a ciki ba amma kash talaucin da al'umma suke cikinsa a wannan shekara ta 1426 wadda ta yi kacikus da shekara ta 2005 shi ne talaucin da a tarihi ba taɓa shigarsa ba a wannan ƙasa abu na biyu yaɗuwar cutuka waɗanda suke da wahalar magani kamar yaɗuwa na cuta ta ƙanjamau da take yaɗuwa a tsakankanin jama'a tun ana jin tarihin yaduwarta a waɗansu wurare na nesa tun masu karyatawa suna karyatawa cewa babu wani amma sunansa mai cutar kanjamau ƙarya ne babu shi har yau da gobe yar manoniya ta nuna a kowannan cutar in kuma da muna jin cewa wato akwai ta ne a jihohin kudu waɗanda suke da cunkoson jama'a da yaɗuwar ayyukan laifi to irin wannan cuta shaidu da ake da su a asibitocin sun nuna cewa akwai ta arewa akwai ta kano akwai ta maiduguri akwai ta a sokoto wanda idan ka ce arewa waɗannan garuruka guda uku su ne a matsayin cibiya duk garin da ba su babin su yake yi duk da Allah ya yi Abuja a arewa ya yi Kaduna a arewa to amma ana ɗaukar su ne a cibiyoyin mulki ba cibiyoyi na jama'a ba da haka waɗannan cutuka suna nan suna yaɗuwa a tsakankanin jama'a cutuka masu wahalar magani irin su tarin fuka da sauransu abu na uku hauhawar farashi na makamashi na ce makamashi don kalmar ta gaskata kan man fetur da kananzir da gas da dizal da dukkan wani dangin abin da ake konawa dai inji ya yi motsi tsawon inji na kayan sufuri ko inji na niƙawa ko markaɗawa ko nike wani abu wannan shi ma ya hauhawa a wannan lokaci irin hauhawar da ba taɓa yin ta ba a tarihi na tuno a wani lokaci na baya a cikin shekarar 1988 za mu tafi kaduna gidan marigayi shek abubakar mahamudu gumi don saboda wata matsala da su shafi kungiyar izala a nan kano ni da ak abdulkarim ɗayyabu muna cikin mota mu biyu muka sai mai a nan kan titin zaria road a wani gidan mai full tank a wannan lokaci pijot naira ashirin muka tafi ni da shi muna allah ya isa yanzu har mai ya kai naira ashirin tun daga hanya har kaduna allah ya isa muke idan mun tuno cewa wai a naira ashirin aka cika mana full tank to wannan abin yau ya ninku idan mutum yana da irin wannan pijot din yanzu yake son full tank to mafi karanci ya cika ta a dubu uku ko dubu uku da ɗari biyar ko dubu hudu wannan hauhawa ce wadda a tarihi ba a taɓa ganin irinta ba to kaga wannan matsala ce sannan abu na hudu hauhawar farashi na dangin kayan abinci wanda ba taɓa samun irin na wannan shekara da muke ciki ba kayan abinci suka hauhawa suka kai matuka har ka rasa wanne fa wani tsada tsakanin kwanan gero da kwanan dawa kaura da kwanan masara da kwanan shinkafa wannan matsala ce abu na biyar rashin aikin yi da yake ƙara yaduwa a tsakankanin jama'a gwamnatoci dai ba za su iya baiwa mutane aiki ba domin in ya zanto jiha kamar ta kano wadda in za a yi ya ta fi sabilillahi yanzu kano za ta kai mutum miliyan goma ko sama da haka amma ma'aikata na jihar Kano gaba ɗayansu ba za su wuce dubu talatin ba in ma san kai to a cikin mutum miliyan goma gwamnati ta bai wa mutane dubu talatin aiki kaga kenan ko ɗaya cikin dubu ba a ɗauka ba ko ɗaya cikin miliyan ma ba a ɗauka ba to wannan masifa ce da take ta ƙara yaɗuwa tsakankanin jama'a rashin aikin yi sannan kuma yaɗuwar jahilci jahilci na addini da kuma jahilci na rayuwa na faɗa kwanaki a waɗansu hudubobi na na juma'a cewa a cikin ku dukan wanda ya kammala karatun firamare a wata makaranta da ya yi firamare shekara ashirin da suka wuce baya a yanzu idan ya je zai gaita yadda take da yadda ya barta ko ma ta ƙara ci baya akan yadda take da da kamata ya ce adadin ajujuwa ya ƙaru a makarantar amma sai dai adadin waɗanda suka ƙara lalacewa wanda da suna aiki yanzu ba sa aiki duk wanda ya kammala wata makaranta ta sakandare shekara goma ko sha biyar da suka wuce yanzu idan ya koma zai samu yadda makarantar ya bar barta da babu wani abu na ci gaba da ta samu ko dai a ce an ƙara wani adadi na rukunin ajujuwa ko ɗaiɗaikun ajujuwa babu wannan ko an samu ƙarin kayan aiki babu wannan babu wata unguwa da take da makarantun da za ta iya karɓar dukkan wani yaro da ya cancanta a bashi ilimin firamare babu wannan unguwar sawon a cikin biranenmu ko ƙauyukanmu za ka samu kowace makaranta da ake da ita ta makarantar firamare to kila za ta iya karɓar ɗaya bisa uku ko ɗaya cikin hudu ne na adadin yaran da suka cancanta a basu ilimin firamare ajujuwan za su iya karɓar ɗaya ne cikin hudu yayin da kashi uku cikin hudu ko ba su da ajujuwa ko da iyayensu na son su sasu a makaranta tun da ya kai matsayin yanzu a makarantun mu na firamare za ka je ka samu makaranta mai ɗalibi ɗari da goma za ka samu makaranta mai ɗalibi ɗari da hamsin za ka samu makaranta mai ɗalibi ɗari biyu ina nufin a aji ɗaya aji guda ɗaya ya kunshi ɗalibai ɗari biyu akwai irin wannan makarantun. to kaga wannan shine halin da mutane suke ciki a halin yanzu abu na bakwai gaba da juna da yawan faɗa da juna da yawan la'antar juna shine halin da al'umma suke ciki a yau babu waɗansu gungu na mutane da zaka iya ba su tabbas ɗari bisa ɗari cewa a ɗinke suke ko da jam'iyyar siyasa ɗaya ta haɗa su a wani lokaci ko da ƙungiyar addini ɗaya ta haɗa su ka samu kowane ɗaya daga cikinsu yana so wa ɗan uwansa abin da yake so wa kansa na alkhairi yana kiwa dan uwansa abin da yake kima kansa na sharri zai wahala ka samu wannan wannan matsala ce daga cikin matsaloli gaba ta yawaita sannan kuma abu na takwas daga cikin irin wannan koma baya ta fuskar tattalin arzikin ƙasa kamfanonin da suke aiki a kano shekaru goma da suka wuce a yanzu sun rabu da kashi hamsin cikin ɗari kila rabi ne suke aiki in sun kai rabi ko two sat ba sa aiki one sat ne kaɗai yake aiki cikin adadin ma'aikatu da ake da su a rukunin ma'aikatu na sharaɗa ko na dakata wanda wannan ya nuna kenan rashin aikin yi dole ya tsaka kankanin jama'a kuma za ya nuna za a sami koma baya ta fuskan tattalin arzikin kasa. wannan babbar musiba ce kwarai da gaske akwai lokacin da muke yara za mu je railway tashar jirgin kasa sanan kano akala idan muka je taragon jirgi sun kawo lemo akala kawai zaka iya samun kwando biyu ko kwando uku akala kuma lemo mai kyau a yanzu wannan ya riga ya zama tarihi ana da koma baya ta fuskar tattalin arzikin kasa mai yawan gaske ga rashin aikin yi dan can ga kuma karewar kasuwanci a garinmu an yi wani lokaci da a kantin kwari gaba ɗayan kantin da ka gani na musulmi ne ba da kanti wanda yake da kirista sai dai ka ce ko na bahaushen kano ko kuma na dan labanan da ya zo cirani ya yi kaka gida kuma an yi wani lokaci a can ga kakar ɗinta babu wani kanti na wani wanda ba musulmi ba gaba ɗaya kantunan musulmi ne amma yanzu da singa da kantun kwari kusan rabi da rabi ake in ma dai ba a kwace kantun kwari gaba ɗayanta ba galibi 'yan kasuwar mu sun zama yara ko dillalai na kwarori da 'yan indiya da su ne suke kawo kayan daga manyan kamfanoni ko na pakistan ko na china ko na kasashen gabas su zuba su a kantunan mutanenmu kai wanda aka zuba a kantinka kai ne zaka biya haya kai zaka biya kudin nefa su kuma aikin su kawai sun baka wannan sai da kayi yamma kana ciniki ka sai da trailer guda amma idan an kaddara abin da ka samu na riba kai da ka sa wahalar sayarwa din in ka ci sa'a ne ka samu dubu biyar wani lokacin dubu uku wani lokaci dubu uku da ɗari biyar duk waɗannan mutane su suke tsotse kasuwancin musu tafiye su su kulle kudaden su ga su tafiye su ko dai mutanen Pakistan ko yan India ko yan Lebanon ko mutanen China duk wani kasuwanci mai ci kuɗi a Kano a yanzu zaka samu cewa ba a hannun mai yake ba yana hannun waɗansu mutanen da suke ba mu ba kasuwar kofar ruwa ba ta bace ba muna ji muna gani duk da an yi ta a Kano kasuwar sabon gari kusa an kusa kwace ta daga hannunmu a bangarori da dama nata to wannan kuma baya ne ta fuskan tattalin arzikin ƙasa, sannan kuma uwa uba wato abu na tara ubangiji ta'ala ya ɗora abokanan adawar mu a kanmu suna ɗanɗana mana azaba sun kwaci mulki a hannunmu mu muka ɗauka muka basu don a zauna lafiya yau shekaru shida an yi mana barnar da in yanzu muka karɓi mulki sai mun yi shekaru ashirin kafin mu iya gyara ta saboda sun fi ni karfin halin taimakon kansu da cutar mu mu ko muna da ragwancin taimaka yan uwanmu ko kuma cutar da su din abokanan zaman mu sun yi amfani da karfin mulkin su wajen karya noma a yankunan mu sun yi amfani da karfin mulkin su wajen karkaɓe yawan mu a cikin yan sanda da sojoji sun yi amfani da karfin mulkin su wajen haɓaka kamfanonin su a can yankunan da suke mu kuma nan gurin su rusa namu abin da kai ce ne. ababen da da ake yin su tsakanin Kano da Kaduna yanzu daga Lagos za a yi su a kawo daidai da ruwan lemo da zamu sha na five alive na daga can za a kawo shi nan ba za mu iya yin sa ba tare da cewa mu muke da wurin noman lemo din da ayaba da gwanda da abarba da sauran kayan marmari da da tumatirin da sai mun kai musu basar tumatirin da za su yi miya mu a nan gurin mun kasa yin yadda za mu yi kamfanonin da za su tsara shi su gyara shi ko a gwamnatance ko kuma ta fuskar 'yan kasuwa ɗaiɗaikun mutane ko manya-manyan kamfanoni ko ƙananansu suka zo suka kirkiro noman rogo da gangan don su tallafa wa noman rogon da ake a yankinsu suka kyale noman masara ya lalace noman dawa ya lalace an kyale dukkan wani manomi tashi tafi shi inda a ce an sanya hannu akan harkar noma idan ka tashi daga jibiya kan iyakar boda da nijar a cikin jihar katsina ka ce za ka tafi ka tafi ka biyo ta kano ka bi hanyar maiduguri har ka je bama har ka je banki kan iyaka da kamaru za ka sami adadin kilomita da ya kusan dubu ɗaya da ɗari uku wannan adadin kilometers din da wuya ka samu wurin da za a ce ga kilomita ɗari tur dajin Allah ne ba a noma duk noma ake amma noma irin na da tsohon ciriki wato na duke ba noma na na'ura ba ba noman da yake samun fuskantarwa ta hanyar baturai na aikin gona ba ba noman da gwamnati ta shiga ta yi ruwa da tsaki a ciki ba muna ji muna ganin gwamnatin tarayya ta karya kamfanin da yake kula da Fadamun kogunan haɗeja da ne ya zama tarihi ya zama da kaje na'urori ne tun shekara ashirin suna nan a tsaye sun daina aiki shekaru goma da suka wuce daidai da kwaskwarima da ya kamata a rinka yawa dam dam ɗinmu don su rike ruwan kuma a gyara salas ɗin da ke ɗauke da ruwan ya kawo don a yi noman rani ya su yankunan mu duk sun riga sun lalace gwamnati ta zuba ido kuma an ƙi komai idan ka tashi ka shiga mota daga haɗai da za ka je guru akwai lokacin da ruwa ya kwace hanyar ba a iya bi harkar sufuri ta tsaya kuma an kiya amfani da kuɗi ko na jiha ko na tarayya don a sarrafa ruwan yadda zai amfani jama'a ko don shan su ko don nomansu. sai dai ya lalace ya ɓata gonaki ya ci gidaje muna ji muna gani mu mutu da yunwa kuma ga abin da za mu iya sarrafawa ya zama arziki tun daga da idan ka tashi ka je guru har ka je gashuwa za ka sami kilomita da ashirin ko da talatin yanki na noma wanda wannan wurin kadai in za a ci gajiyar nomarsa zai iya ciyar da arewa ya kosar da ita amma ba a amfanuwa da shi in ka tashi daga kano ka fita ta kofar ka buga za ka je da yi kilomita ɗari ne kadai amma a hanya akwai dan wanda adadinsa ya kusa guda bakwai wanda ban tsammanin ana amfani da kwata ɗaya cikin wato kashi ɗaya cikin hudu na ruwan da ake tarawa a wajen ko ta hanyar noma ko sarrafawa mutane su sha wannan ita ce matsalar da muke ciki abokanan adawar mu sun lalata harkar mu sun hada gaba a tsakanin mu sun rike mulki a hannunsu da tattalin arziki duk a hannunsu suna son komai na Najeriya ya zama nasa na su kadai mu su rika san mana tunda in ya zanto jihar Bayelsa wadda take da mutanen ba su wuce miliyan biyu ba a wata za a bata kasanta daga gwamnatin tarayya biliyan bakwai da wani abu kuɗin da su za a kasance na a rabawa jihohin arewa maso gabas wato jihohi shida adamawa da taraba da bauchi da gombe da yobe da borno kasan su gaba ɗaya su duka daga gwamnatin tarayya bai wuce kasan jihar bayelsa ba ko babu wata jiha daga cikin su ɗaya ɗaya wadda batattu mutanen jihar bayelsa yawa ba wannan haka muke ciki yan boko mu suna gani sarakunan mu suna gani yan majalisar mu na tarayya suna gani yan house of reps senate duk suna kallo a haka ake ta tafiya mun zama abin tausayi mun zama abin kaito su dake mu kuma su riga mu yin kuka don suke da kafofin watsa labaran da za su yi kuka a ji mu kuma kafar watsa labaran ma ba mu da ita wannan abu da na faɗa tsakaninku da Allah ƙarya ne ko gaskiya na faɗa to kaga waɗannan matsaloli ne wannan kadai idan aka ce zaka warware waɗannan matsalolin kana buƙatar shekara nawa da wata nawa a Najeriyanci kana buƙatar adadin kuɗi nawa don ka warware wannan matsalar kana buƙatar mazaje masu aiki ma'aikata na gaske wanda in ya ware awa goma aiki to lallai kila zai aikin awa goma sha ɗaya break na awa ɗaya kana bukatan wannan har kafin ka iya warware irin waɗannan matsaloli waɗannan matsaloli ba su faɗo da kansu har kawai daga sama ba akwai matsalolin da su suka jawo su don duk inda ka ji wasifa akan al'umma al'umma suka jawo ta daga cikin musibu namu na karan kanmu da muka jawo wa kanmu na farko akwai yaduwar zina a mu. zina ta yi kaka gida abinda ma ya fi takaici shine wata zahira da ta bayyana ta kunno ka tsakankanin mu shine yadda ake wa yara kanana fyaɗe an yi wannan ya maimaito a nan Kano an buga a kafofin watsa labarai da jaridu an yada a kafofin watsa labarai ba wanda ya yi inkarin haka cikin waɗanda ya kamata su yi inkari idan na ce waɗanda ya kamata su yi inkari a samu waɗansu manyan malamai da sunan shugabannin mutane ta fuskar jan ragamar ruhinsu da hankulansu karkashin haske na ayoyin alkur'ani waɗanda ake girmama shekarunsu da matsayinsu na ilimi ko matsayin gidansu su fito su yi inkari ba a samu wannan ba galibi sai matasan malamai da suke yi waɗanda ko dai a ga cewa shekarunsu sun yi kaɗan ko a ɗauka cewa adawa suke ko kuma a ɗauka cewa ma su ba ma 'yan gari ba ne su baƙi ne yawanci amma ka kasa samun wani babba da zai fito wanda yake da nauyi a idan jama'ansa ko biyansa ya inkarin wannan sannan babu wata masarauta da ta fito ta yi inkari ta Allah wadda ta tsinewa abin da ya faru ballantana masarautar nan ta tsaya tsayar daka cewa sai an bi kadin wannan lamari an hukunta waɗansu abin sannan babu wata gwamnati ko wata kotu da ta tsaya tsayin daka wajen tabbatar da masu wannan barna an dakatar an taka musu burki haka abin ya faru zo ya wuce ya zama bakin tarihin da muke da shi a shekara ta 1426 ta hijira bakin tarihin da muke da shi a shekara ta dubu biyu da biyar ta miladiya duk wanda ya tuno Najeriya ya tuno Arewa ya tuno Kano a wannan lokacin zai tuno a wannan shekara da aka shiga cikin wannan hali zulumi tana yaduwa tsakankanin jama'a magidanta matan aure da waɗanda ma da kuma waɗanda suke masu zaman kansu akwai matan auren da suke cin amanan mazajen su akwai mazajen da suke cin amanan matan auren su yana da mace a gida kuma yana da farka a waje kuma zai kashewa farkarsa ta waje kudaden da baya iya kashewa matarsa ta gida zai lallashe ta in ta yi fushi irin lallashin da ba zai iya wa matarsa da Allah ya hada su aure har suke da arziki yaya ba matarsa na ganin ta a wulakance kaskantacciya ta waje ta titi kuma ita ce abin yin ado da ita a ban lallashin ta wannan musiba ce da ta yada mu a yanzu sannan abu na biyu daga cikin ɓayukan fasadi luwaɗi ya a tsakankanin jama'a wannan babbar musiba ce wanda a tarihin ayyuka na barna wato luwaɗi na ɗaya daga cikin ayyukan da fi kowanne muni Walid ibn Abdul Malik ɗaya daga cikin wa bani Umayya yake cewa ba dan Allah ya kawo labarin Annabi Lutu da mutanensa ba cikin Alkur'ani da hankali ba zai yadda ba ɗa namiji ya nemi ɗa namiji amma Allah ya kawo labari ba labari mafi gaskiya irin labarin Allah ma'ana ko mutane kafare ne ana kirga wannan a matsayin rashin mutunci kai ko da dabbobi namijin dabba ya bin namijin dabba a shi kenan yan luwaɗi suna cikin wani hali ƙasa da halin ƙasa da hali na dabbanci ƙimar su bata kai ta dabba ba dan laifi ne mai girma annabi lutu yake da mutanensa a tatunar rijala shahawata abin nan a tatunar fahishata wa antum tubsirun a innakum la tatunar rijala shahawatan min dunin nisa' yanzu za ku rinka sha'awar ku zake wa ɗa namiji dan sha'awa malamai suka ce me yake nufi dan sha'awa suka ce domin duk mai saduwa da ya mace ko musamman ta fuskar aure yana da manufofi ba sha'awa ce kadai ba Don in kawai sha'awa ce me bambanci tsakanin shi da rago amma banda sha'awa akwai rayar da sunar annabawa tunda annabawa sun yi aure banda sha'awa akwai sa ran samun ɗa tunda ɗa jari ne na aure to amma wanda yake neman namiji ina zai sa ran samun da tattarar da namiji wanda yake nema baya da mahaifa da maniyan shi zai shiga dan a gina jariri a ciki saboda haka shahawa ce tsa kuma sha'awar ma wadda ba ta da mizani na shari'a da haka aiki da na dabbanci ibn al kayyim a cikin littafin igasatul lahfan min masaid shaitan in ban manta ba yace laifukan nan guda uku su ne suka kai matuƙa wajen muni dan Allah ya ambace su da suna datti ko najasa abu na farko shirka ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu al masjid harama ba'da amihim hadha an najas wato shirka daga nan abu na biyu sai luwadi ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث لفظ الخبائث جمعنا الخبث wato abin da yake datti kazanta sannan kuma sai zina dan Allah ya lissafa su da cewa wato su ma mazinaci namiji da mace suna cikin datti al-khabisatu lil-khabisina wal dukkan su kowanne yana cikin datti shi yasa idan an yi maganar shirka kuma sai a kawo maganar zina ko idan an yi maganar shirka kuma sai a kawo maganar luwaɗi dan saboda waɗannan ababe guda uku su ne cikin laifi ubangiji ta'ala ya ambace su da datti kazanta wato abin da ya kai matuƙa wajen muni da ya kamata ce dan adam ya nisance shi ibn al-qayyim yace saduwa da mace dan adana maka datti ne ko ta hanyar halal ne sai aka wajabta maka wanka ko ta hanyar halal sai aka wajabta maka me wanka kuma shari'a ta sa maka suna junub wato manisanci domin ka ne santa daga halin da za ka yi sallah ka ne santa daga halin kaza ka ne santa daga halin kaza junub tare cewa kai musulmi ne kuma ta hanyar aure ka sadu da matar amma aka ce ka yi dattin da sai ka yi wanka ba ka wanke gabar kadai ba ka wanke kowane bangare na jikinka ta'amimul jasadi bil ma to ballantana kuma a ce idan mutum ya nemi mace ta hanyar fasikanci to kaga kuma wato ba datti kan datti kenan to ballantana kuma a ce mutum ba namiji ba mace ne ba ma namiji ne ba dan uwansa to kaga wannan abin da yake matuƙa ta fuskar mu ne yau wannan abu ya zama abin da ake yin kwalliya da shi abin da ake yin ado da shi ya kai matsayin da za a samu namiji ya tsaya kan titi dan namiji ya dauke shi da mota ya zuna da shi irin yadda mace za ta tsaya dan namiji ya dauke ta wannan shine halin dabbanci da muke ciki dole mu samu kanmu cikin wahala abu na uku yawan fashe da makami a cikin birane da ƙauyukanmu an yi wani lokaci da in dai muka ji labarin fashi sai dai mu ji a rediyo ko mu karanta a jarida cewa an yi fashi a benin sannan an yi fashi a lagos sannan an yi fashi kan hanyar liki zuwa wuri kaza amma tun daga jaba har zuwa ta je kwangalan bakin boda ba a fashi amma yau babu yadda za a yi a ce an wayi gari an yi ba tare da an yi fashi ba a cikin kowane 24 hours ana fashi ko a cikin biranen mu da kauyukan mu ka a cikin kowane awa goma ana fashi ya kai matsayin banda fashin kuma wato a ci mutuncin mutum a gaban iyalinsa domin duk wanda ya shigo gidanka ya kwace dukiyarka kuma yi fasadi da matarka a gaban idan ka karshen cin mutuncin dan adam kenan ko ya kama yarka yi fasadi ita a gaban idan ko ya kama kai ce ka kawo dukiyarka ya rinka dora ma kayan kana kawo mota kana ajewa ya sa matarka da dafa abinci a gaban ka yi zina da yarka duk wannan ta faru a nan cikin garin nan ba a wuri ba ya kai matsayin yanzu hata mazauna karkara da aka ce kwana kwanan na abin da ya ta faɗo kenan a karamar hukumar bagwai da sauransu mazauna karkara ba ma da bindigogi ba da adduna da lauje da gatari da diga da fatanya suke ɗauka su rika shiga sana yi wa mutane fashi kuma su yi fasadi da matan mutane wannan babbar musiba ce abu na hudu algushu algushu cikin kayan saye da sayarwa babu abin da babu algushu a cikinsa ko gero ko dawa ko masara ko alkama ko shinkafa ko man girki ko man kananzir ko man fetur ko diesel ko mai akwai algushu a cikinsa ko kayan abinci ko kayan marmari babu abin da babu algushu a cikinsa mutumin kauye da kake jin tausayin sa na cikin halin kakani kai idan ka je sayan masara idan ka je sayan wato ainihin tattasai ko tumatiri zaka samu yayi maka kwando yayi tsiri da shi a cikin kasa kuma gammo ne da yayi kwandon ba a cike yake ba rabin kwando kake saya ko ɗaya bisa ukun kwando ko ba wanda yake jin an yi laifi shi bai ji yayi laifi ba kai ma da kasa ya baka jin yayi maka laifi ko kuma in ka yi da ma laifi ne kaddara ta sa ba da ka iyaya zaka yi ba wata hukumar take ka kadin wannan ba wanda yake inkarin wannan ba sarakuna da suka tsaya ko masu mulki da gargajiya ko abin nan a tsaya a yaƙi wannan fasadin algusu ya riga ma mai kowace rayuwa ana ji ana gani yan kaso mu za su je su shinkafa daga waje su so da ita an rubuta kowane buhu kilo hamsin idan suka to da ita da manya-manyan tireloli ba za su zarce da ita kasuwa su sayar ba su to suke zarcewa da ita sai a je da a yage waɗannan buhunan a juye sai a sake ɗorawa a ƙananan buhuna duk shinkafar da ya kamata a ce yadda aka sayo ta daga waje kwano ashirin ce to sai ga ta koma kwano goma sha uku galibin buhun shinkafa yanzu in zaka auna keke da keke kwano goma sha uku in ya yawa kwano goma sha biyar wannan shidan an riga an cika buhuhuna da shi da haka idan mutum ya so buhu dubu ɗaya kafin ya sayar da shi sai ya shi sai ya sake zuba shi a cikin kananan buhuna irin nashi kuma ya buga kilo hamsin kuma ya sa inji ya ɗinke bakin kamar da kamfani ta zo amma buhu dubu ɗaya da ya saya ya koma dubu ɗaya da ɗari biyu ko da ɗari uku ko da ɗari biyar kuma ya sayar akan farashin wancan kuma ba gwamnatin da take inkari ba sarkin da yake inkari ba malaman da ya kamata su yi inkari da suke inkari ba ta kungiya ta 'yan kasuwa da ya kamata su hanci junansu su yi wa junansu faɗa akan wannan ana ganin duk wannan ya halatta neman arziki ne wannan babbar musiba ce abu na biyar tozalta amana amana da ubangiji subhanahu wataala ya rataya a wayan mutane suna tozalta ta tun daga matakin magidanci tsakaninsa da iyalinsa da matakin hakimi a gundumarsa sarki a masarautarsa bayan mai unguwa da dagaci kowanne a iya yankinsa kamar yadda ciyaman na local government ko gwamnan jiha ko kwamishina ko famsec ko shugaban kasa ya zama tauye amana cin mutuncin amana ya zama abu mai sauki a wurin mutane a mataki na ɗaiɗaikun mutane da mataki na hukumomi da jama'a ya zama abu ne wanda ba wanda yake jin cewa ma yayi wa Allah laifi to wannan ba kalmar babbar musiba bace ba a tsakankanin jama'a abu na bakwai ko abu na shida kai wato yanke zumunci sadar da zumunci yau ya yi wuya in kana karatu ko kana karantarwa ko kai malami ne za ka yi ta jin iyaye da suke kawo kukan 'ya'yansu wanda sun bujire musu ga ɗan na da halin da zai taimaka wa ubansa amma ubansa na cikin wahala ga ɗan yana raya a Kano mahaifinsa yana wani ƙauye ko wata karamar hukumar da bata fita tafiya awa ɗaya ba ya je da mota amma sai mutum ya yi shekara bai je ga mahaifinsa ba bai je ga mahaifiyarsa ba gashi yana ji yana gani ya ci mai kyau ya sa mai kyau mahaifinsa suna cikin halin kakanikai ɗakin mahaifinsa na yoyo da damana bai gyara masa ba mahaifiyarsa haka wannan uququl walidain abin da shi ma ya zama ruwan dare da wuya ka samu gidancin da yake iya sarrafa 'ya'yansa sannan wato ainihin abu na takwas tozalta haƙƙin iyali da yawa daga cikin mazaje sukan gudu su bar matansu wani ko bayan ya auri matar suna tare da ita ya'ya hudu ko ya'ya biyar sai ya kore ta da ita da ya'yan ta dauki ya'yan ta koma gidan iyayenta shi babu ruwansa ko dai je ci gaba da fasikanci ko ya auro wata wadda bata haihu ba nauyin waɗancan ya'ya da abincinsu da suturarsu da iliminsu na addini da iliminsu na zamani duk baya baya ɗaukan komai daga ciki ya kyale matar ta yi bara duk wanda yake karantarwa cikin malaman nan da wuya wanda za a zo a kwana a yi ba tare da wata mace ta kawo masa kukan mijinta ya mata ya barta ba ya gudu kai ya barta ba ko baya bata abinci ko kuma na ba su abincin su ɗaya ba ba su saura duk wannan musiba ce wadda muke ciki a halin yanzu sannan kuma abu na tara amana da ake tozalta ta tsakankanin jama'a kamar yadda na faɗa sannan kuma abu na goma abu na wato haƙi na makwabtaka kusan kamar babu shi a cikin addinin musulunci ba mai kula da makwabcinsa idan makwabcinsa na cikin halin kakanuka yi ya tallafa masa da abin da zai iya tallafa masa daidai ya murna idan abin murna da farin ciki ya same shi a madadin taya shi murna sai dai masa kyashi da hasada sannan abu na goma sha ɗaya zalunci shugabanni da ake fama da shi domin kuɗaɗen da ake samu daga gwamnatin tarayya zuwa ga jihohi da kananan hukumomi in har ana sarrafa rabin su wallahi tallahi mutane ba za su samu kansu cikin wannan wahala ba in a ce kowace gwamnati a jiha kowace kalmar hukuma abinda take samu tana iya kashewa al'umma rabi wajen gyaran ilimin su wajen kiwon lafiyar su wajen lafiyar ruwan da za su sha wajen tsaro to mutane ba za su samu kansu a cikin halin kayan da suke ciki da yawa daga cikin shugabanni za su kashe kuɗi amma ba cikin abin da ya dace ba cikin abin da suke ganin ya yi musu ko zai tallafa musu ko mulkin su su kaɗai. to kaga zalunci ya riga ya yi kaka gida kenan a tsakankanin jama'a ku ne za ku tura wakili ya je majalisar jiha dan ya wakilce ku ba abin da ya shafe su da ku Ko za ku zaɓi wakili ku tura shi Abuja ba abin da ya shafe ku da shi yancin ku yake ciniki kullum a sayar masa domin duk gwamna ba da ikon ya tura doka a majalisa ta tafi sai ya saya daga hannun 'yan majalisa sai dai wata jihar tafi wata muni duk wani bil da Ubasanji zai tura majalisar tarayya wanda yake akwai son zuciya a ciki sai ya saya babu yadda za a yi haka kawai su amince da shi sai ya saya amma ba a kyauta ba su kuma abin da aka saya din nan abin da aka rarraba musu an rarraba musu miliyan ɗaya an rarraba musu dubu ɗari biyar biyar gwargwadon girman bil ɗin da kimarsa gurgudan cutar da za a yi mana gurgudan yadda bil din zai yi tsada to su kuma sai su karba sun manta da cewa suna wakiltar mutane ne wani a constituency din sai yana wakiltar mutanen da sun kai miliyan 1 ko miliyan 1 da rabi wani wakiltar mutane 700 wani 500 amma ya je ya sayar da yancin sai karbi kudin ya sa aljihunsa ya yi mota ya yi gida ya tafi kasashen waje je shakata irin yadda yake so wannan shine halin da muke ciki ba wanda yake wakiltar mu ba sarkin da yake wakiltar mutanensa a tarayya kawai a ga wani sarki ko waɗansu gungu na sarakuna biyar ko shida sun je su ga shugaban ƙasa kan wani abu da ya shafi al'ummarsu cewa mu bai daba dan me aka kori mutanen mu daga aikin soja dan me aka kore su daga aikin yan sanda dan me ba a rabon arziki da mu dan me aka kyale noma ya wulakanta a bangarorin mu ban tsammanin akwai wani sarki ɗaya ko biyu ko biyar ko shida da suka haɗu suka je suka yi wannan rikicin to kaga wannan masifa ce abu na goma sha biyu goyon bayan kafirai akan mummunai mutum ya mara kafirai baya akan mummunai mun sha ji muna ta ji mutanen mu za su shiga cikin rediyo suna cewa Obasanjo dattijan arziki haka suke cewa wai da ina da taku kuma ya san ya kamata saboda an saye su za su yi gasi wannan duk irin cin mutuncin da aka yi mara a cikin wannan shekaru shida da wanda ake yi amma mutanen musu tun da an ba su kuɗi da sa aljihunsu an ba su fili da filoti a abuja an ba su kaza an ba su kaza babu abin da ya shafe su to kaga wannan ita ce babbar musiba abu na goma sha uku shagaltuwa da duniya mun fifita ta akan addini mun damu da duniyar mu sama da addinin mu wannan shine galibin halin da muke ciki talakawan mu da shugabannin mu abu na goma sha hudu jayayya da juna irin jayayya da take bayuwa zuwa ga lalabuwa lalabuwa da zamu rinka yatsar juna muna tsine wa juna muna la'antar juna muna taya abokin adawar mu faɗa akan mu domin lokacin da muka yi rigima da juna illar da za mu yi wa juna ta ɗara illar da abokin adawar mu zai mana inda zai fuskance mu da haka shi muke tayawa aiki a daidai lokacin da nake faɗa da wane wane ke faɗa da ni adawa da wane wane ke faɗa yake adawa da ni shi yana taya kafiri a na na ni ma yana taya kafiri a kansa domin raunin da muke ciki yanzu kuma idan muka karawa kanmu rauni to ya zamu zama nan gaba a cikin wannan kasa abu na goma sha biyar lalacewar malanta ta yadda malanta ta zama sana'a a madadin malanta ta zanto mas'uliya responsibility ko almas'uliya yanzu malanta ta zama sana'a yadda ɗan kasuwa ke buɗe kanti don ya samu riba haka wani ke shiga riga ta malanta shi ma don ya samu ribar duniya wannan shine babban abin da muke ciki kowar malamai da yawa daga cikinsu su yadda idan an tashi kujeru rabon kujeru na umara a ba mutum ko kujerun aikin hajji a ba mutum shine abin da ke gabansa to wannan shine babbar matsala to kaga duk malamin da ya zama haka ko malaman da suka zama haka ba za su iya faɗa wa masu mulki gaskiya kuma gaskiyar nan ta yi tasiri ba mai mulki zai karɓi gaskiya daga wurinka idan ya fahimci cewa kana son ka faɗa masa gaskiyar ne kai tsaye ba abin hannunsa kake bukata ba amma daga lokacin da ka ɗauki kimar abin hannunsa to kai ma ba za ka iya faɗa masa gaskiya ba wannan shine halin da muke ciki shi yasa sai ya zanto cewa malantar yanzu kowa ma shiga yake kuma kowa ma malami ne a Najeriya dole talauci ya mun sai shiga cikin harkar malanta ko ya zo ta hanyar tsubbu ko ya ta hanyar roƙon Allah ba zai sa abin suna tsubbu ba to kaga lalacewar wannan domin malamai su ne ulubakiyya yanhauna anil fasadi fil ard wanda za su rinka hana fasadi a ban kasa malamai suna cin gadon gidan annabta ne al warasatul anbiya gidan annabta ko babu rubutun sha babu guru babu laya gidan annabta abin da yake ciki shine al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar haka siffar annabi take cikin at-taura da injila yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم daga lokacin da malanta ta fita daga da'ira ta umarni da kyakkyawa hani daga mummuna ta fita daga da'ira ta udu ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana malanta ta koma addu'a ta koma guru ta koma laya ta koma kara kai na daga wannan ofis zuwa wannan ofis dan in yi rigima in samu kujerar maka in yi rigima in samu kujerar umara dan in sayar da yanci na dai in yi tinkaho da adadin mabiya na don wannan ya kara mun kima a gidan gwamnati ta yadda ko me za a yi sai an yi da ni duk abin da za a sa sai an sa da ni in ba haka ba in tayar da hankali kaga ta zama malanta ba malanta tana da aiki shine al'amru bil ma'ruf wa na anil munkar fadin gaskiya ko min dacin ta fada wa mutum gaskiya ba tare da mulkin sa yayi tasiri a cikin zuciyarka ba lokacin da kake faɗin gaskiyar kana kallon wanda ya aiko da gaskiya din shine ubangiji kana tuna Allah zai tambaye ka ran tashin kiyama ka faɗa ko ka ɓoye to waɗannan sune sabubba da suka jefa mu cikin wannan hali kuma na tabbatar su ma waɗannan sabubban ba wanda zai ce babu su a cikin mu a nan gurin barna ta riga ta kai mutuka wajen barna a nan gurin ya uwa kenan halin da muke ciki na wahalhalu na rayuwa da daga cikin mu ne muka jawo wa kanmu shi kuma ayoyin alkur'ani sun nuna haka hadisan manzon Allah sun nuna haka daga cikin dalilai da ke nuna haka ubangiji ta'ala ya ce da sahabai da suka je yakin Uhud walaqad sadaqakum Allahu wa'adahu iz tahsunuhum bi'izni hatta idza fashiltum wa tanazatum fil amr wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah ثم صار فكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين muminin a karan fari a yakin Uhud a karan fari musulmai sun har kafirai sun fara gudu suna jefar da makamansu suna jefar da kayayyakinsu kaga mutum ya jefar da takobinsa takobin kanta bayan kasancewar ta makami kuɗi ce domin marikinta na zinariya ne gidan takobin na zinari ɗamara ta zinari kafin a fara yake manzo Allah ya ɗora waɗansu akan dutsen da ake kira jabalin ruma ya ce ko da kun ga kafirai suna mana ɗiban mafi yawa suka sauka suka kyale sai yan tsiraru kaɗai a a wannan lokacin Khalid bin Walid ya ja daga a wani wuri kafirai ba su shigo da karfin su gaba ɗaya a filin dagar ba sun turo tali'a ne zaratan suna bayar da kasin jagorancin Khalid bin Walid lokacin da musulunta ba kuma wannan wuri da manzo Allah ce ku tsaya a nan kar ku sauko sana ce ku sauko ashe nan ne mashiga daya da Khalid bin Walid zai iya biyowa tunda manzo Allah yana hangen abu a mahanga ta wahayi to saboda haka lokacin da waɗancan suka sauka sai zanto sai yan tsiraru sai Khalid bin Walid ya dan faro ya zo samu dannan na kan dutse dannan ya dama da su gaba ɗayan su suka yi shahada sannan suka shigo suka shigo filin yakin suka samu sahabbai da dama waɗanda sun ajiye makami suna ɗaukan ganima suka yi ta karkashe mutane har sai da aka kashe mutum saba'in aka ji wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam rauni jini ya rinka zuba a kansa aka tsada masa hakuri sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk a cikin irin wannan hali masu jin jiki suka ji jiki a nan sai hamza ya yi shahada a nan da dama daga cikin waɗansu da sahabbai suka yi shahada Sosai sai sahabbai suka kawo makin ya aka aka ci nasara akan mu bayan Allah ya mana alƙawarin nasara sai Allah ya ce a'a wa laqad sadaqakum Allahu wa'ada Allah ya gaskata muku alƙawarin sa na taimakon ku in tahussunahum bi izni lokacin da kuka rinka karkashe su da izinin sa da taimakon sa a karan fari hatta ya zafa shiltum wa tarazatum fil amri har sai da kariya ta zo muku da kuka yi jayayya akan dutsen nan waɗansu suka ce a tsaya waɗansu suka ce kar a tsaya wa asaitum kuka saba wa manzon Allah min ba'di ma arakum ma tuhibbun bayan Allah ya nuna muku abinda kuke so shine ganima minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah cikin ku akwai masu din duniya cikin ku akwai hasan lahira har sai da hakan ta faru sannan alƙawarin Allah ya dakata na taimako dan ku kun kare sharadin a taimake ku sharadin a taimake ku shine ku tsaya wajen taimakon addinin Allah da kun ja da baya to wannan taimako ba zai zo ba daga wajen ubangiji wala yansuranna Allahu man yansuru Allah na taimakon wanda ya taimaki addininsa in tansurullah yansurkum in kun taimake shi zai taimake ku ma'ana in ba ku taimake shi ba ba zai taimake ku ba to in ya zanto sahabbai da su suna tare da annabi a tsakaninsu sun yi sabo daya ubangiji ta ala ya jarrabe su da sai suka yi hasara mutum saba'in mu sabo nawa muke yanzu cikin dangin sabon da muka lissafa a baya sau nawa ake maimaita zina a cikin kowane 24 hours sau nawa ake yin luwaɗi a cikin kowane 24 hours so nawa ake fashi so nawa ake shan giya so nawa ake ƙarya da cin amana so nawa ake yaudara a cikin kowane 24 hours albushu nawa ake a kasuwannin mu zumunci nawa aka lalata iyalai nawa aka tozalta iyaye nawa aka ci mutuncin su daga ƴaƴansu wanda suka haife su suka dauki dawaniyar rayuwarsu to kaga in sahabbai wancan ya same su a nadiyar wannan ashe mu ma idan muka yi wannan zai iya samu da haka a wata ayar sai ubangiji ta ce awalan ma asabatkum musibatun qad asabtum mislaiha قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير yanzu dan wata musiba ta same ku wadda ko kun taba cin nasara iri biyu akan kafirai ko kashe mutum saba'in kuka daure saba'in a matsayin fursunoni a yakin badar a yanzu su sun kashe muku mutum saba'in ashe ko kun ci ninkin wannan biyu akan su a da so yanzu sun ci ninki daya yanzu dan wannan musiba ta sabe ku wanda da kun samu makamancin irin ta kun ci nasara yanzu ku aka ci nasara akan ku sai ka sai ku rika cewa annan haza ta wace kofa wannan kariya ta zo mana ta wani bangare wannan tangarda take sai Allah ce qul min indi anfusukum daga karan kawunan ku ne ku kuka jawo ashe yanzu da yaduwar cutar AIDS da da da cutuka da masibu da hawar farashi duk wannan zai iya shiga cikin a cewa mu musulman Najeriya huwa min indi anfusikum kaskanci da muke gani a karkashin wannan gwamnati ta tarayya huwa min indi anfusikum tsadar kayayyakin abinci rashin tsaro huwa min indi anfusikum ku gaba ɗayan ku a matsayin shugabanni da talakawa ku gaba ɗayan ku a matsayin sarakuna da ƴan fadar su ku gaba ɗayan ku a matsayin malamai da mabiya huwa min indi anfusikum inna allaha ala kulli shay'in qadir aya ta uku ubangiji ta ala wa ma asabakum min musibatin ma kasabat aydikum wa yafu an kaseer abinda duk ya sami ku na kowace irin musiba domin musibatin kaga na kira ce fi siyakin nafi wanda yake tafidul umum tare da haka sai aka yi ta da min wa ma asabakum min musibatin duk abinda ya same ku na musiba ko babba ko karama a gidajen ku ko a waje a kasuwannin ku ko a harkar gudanar da mulkin ku fa bima kasabat aydikum sakamakon abin da ku suka yi ne wa ya'fu an kathir Allah kuma yana yin afwa mai yawa ba da dukkan abin da kuka bane ke kama ku inda da dukkan abinda muke ne Allah ke kama mu da yanzu babu ragowar ma ban kasa kamar yadda yace walau ya'khudullahu an-nasa bi zulmihim ma taraka 'alaiha min dabba ولكن يؤثرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى فاذا جاء اجلهم فان الله كان بعباده بصيرا اتم بظلمهم انا بما كسبوا ان دا الله na kawo mutane da zalunci su in da Allah na kawo mutane da abin da suka yi tsoron sa da ba wanda zai rage a kasa to da wannan na nuna akwai laifi daga bangaren mu kenan sannan Allah ce innal ladina tawallaw minkum yawmal taqal jama'ani inna masallallahu shaytanu bi ba'di ma kasabu waɗanda suka gudu lokacin da jama'a guda biyu suka haɗu jama'ar mummunai da kafarai suka gudu suka ɗan ja da baya shaidan ne ya zamar da su a sanadiyar saɓansu inna masa zallahum shaitanu bi ba'd ma kasabu wa laqad afallahu anhum inna allaha ghafurun halim aya ta shida Allah ce falamma nasu ma zukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli shay hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun fa qutila dabu alqawmi alladhina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin wato yayin da mutane suka ƙi yin aiki da abin da aka ɗora a kansu na wajabci suka ƙi hannuwa daga abin da aka hane su Allah ce sai muka buɗe musu dukkan ƙofofi na cin nasara a cikin rayuwa har sai da suka kai matsayin da suna ganin mahautu da mun tsira a kan rahon sai muka danke su da azaba ta yadda ba sa tsammani aya ta tara ko ta bakwai zan ce zahar al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'd allazi amilu la'allahum yarji'un wato barna da fasadi sun faru a sararin teku da kuma kan tako saboda abin da hannayen mutane suka yi tsoro wurin sa na barna shi yasa ba daɗi a teku ba daɗi a kan fako akan fako ga fari ga girgizar kasa ga musiba a cikin teku ga tsunami disaster ga sauran musibo ga haɗurran ga ruwa da za su kife da mutane da sauran musibo kasa kasabat aidin nas saboda abin da hannayen mutane suka yi liyuzikahum ba'd zai amilo kuma Allah ya haka dan ya ɗanɗana musu wani sashi na abin da suka yi dalili na tara hadisi ne daga cikin hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda maza Allah ce matukar mutane za su yi abu biyar Allah zai jarrabe su da biyar matukar mutane za su yada alfasha a tsakankanin su to sai Allah maɗaukakin sarki ya jarrabe su da cutuka irin cutukan da ba taɓa yi ba a baya a tarihi wanda wannan gashi nan muna gani a yanzu abu na biyu matukar mutane za su tauye su kelli da mizani wajen awo to ubangiji subhanahu wataala zai jarrabe su bisinin da fari wa shiddatul mu'na da tsarnin rayuwa kowa ya ji ba daɗi wa jawri sultani alaihim da zalunci shugabanni a kansu wannan tsananin rayuwa kar ku taɓa ɗauka talakawa ne kaɗai ke jinsa su kansu masu kuɗi suna jinsa in ya zanto kai lomar tuwanka take wahalar da kai amma duk da haka idan ka je ka kwanta za ka iya barci shi kuma sai Allah ya hana shi barci in ya zanto kai zazzabi ne da za ka je ka sai kafin alkofa na dal ko daga ko wani abu shi sai zanto jininsa ya hau ko mun tsakar dare sai an yi allura da za ta sauko da shi to bai tashi hawa ba sai da dare ya raba kuma lokacin ba zai iya zuwa asibiti ba kuma ya buga waya ta salula ba yana takamar waya ba likita ya kulle wayarsa kuma ga jininsa ya hau ba mai sauko da shi kuma ya sha wahala duk suna cikin irin wannan kuncin rayuwar wani ubangiji ta ala ya daure jijiyoyin gwiwarsa ba ya iya lankwasa gwiwarsa da kake lankwasa taka ba ya zaman sallah cikin sukuni irin yadda kake yi wani ubangiji ta ala ya jarrabe shi da matansa wani ubangiji ya jarrabe shi da ƴaƴansa wani ubangiji ta ala ya jarrabe shi da abokin zaman da baya so shi baya son abokin zama abokin zaman baya son shi ko ba za su iya rabuwa ba mutanabbi yace yana daga cikin musibar rayuwa an tara adu wallaka ma min sadaqatihi buddu ga abokin adawa ka kuma dole ka zauna da shi ba abin da ya fi wahala a cikin rayuwa irin wannan jam'iyyar ku daya tare kuka yi yakin neman zabe kana kin shi yana kin ka kuma dole kana tafiya da shi dole sai kun hadu alal kallu su daya sati ku zauna a cabinet ana yin dariya ta munafunci a fuskar juna amma ta ciki na ciki kai kana fatan karewar ta shi yana fatan karewar ka haka ake ciki ko a fada haka ake ciki ga wani a sun zama a gaban sarki zai zauna ya sa ya yi ajiye alkebasa amma haushin sarki yake ji kuma sarki ya sani kuma shi ma yana jin haushin shi ko ba a da juna ka faɗa min masarauta guda ɗaya daga cikin masarautun mu da zaka ce babu gaba cikin ƴaƴan sarauta babu guda ɗaya wallahi babu ita babu gidan sarautar da wani ɗan gidan yake fatan Allah ya yi wa sarkin tsawon rai sai dai faɗa a baki a siyasance don siyasar duniya abinda ma iya kiransu suna annifaqus siyasi to wanda kaga babbar musiba kenan shiddatul mu'na wa jawru sultani alaihim kuma Allah ya dora a zalman shugabanni akan ku sannan babu yanda za a yi mutane su hana zakkar dukiyar su face sai an jarrabe su da karancin ruwa ba ma dan dabbobi ba da ko ruwan ba za a yi ba Allah na yi ruwan dan saboda dabbobi sannan abu na hudu babu yanda za a yi mutane su warware alƙawarin Allah da na manzon Allah face sai Allah ya dora abokin adawa su akan su ya kwace wani sashi daga hannunsu gashi Allah ya dora abokan adawar mu akan mu sun kwace wani abu na hannun mu kudin kasa yana hannunsu fawa tana hannunsu gidajen watsa labarai suna hannunsu komai yana hannunsu wannan shine babbar musibar da muke ciki sannan babu yadda za a yi shugabanni su yin aiki da dokar ubangiji su ki neman alkhairi cikin wahayin da Allah ya saukar face sai Allah ya sanya gaba a tsakanin su shugabannin wanda wannan gaba tana na tsakanin shugabannin ba wanda yake shiri da wani inda zaka gane cewa ko wannan gaba a tsakanin shugabannin mazahir ɗinta yana da yawa mazahir ɗinta yana da yawa an cire sarkin gwandu babu wani sarki da ya tashi ya fito fili ya inkarin abin da ya faru hasali ma waɗansu ma kila murna suke cewa shi jawo kansa a nan wurin kamar yadda na faɗa a hudu ba a kwanakin baya ba ma kare sarkin gwandu cewa ba ya da laifi ko tsakanin shi da gwamnatin jiha ko masarautarsa ko tsakanin shi da talakawansa amma abin da muke cewa shin wannan laifin da yawa talakawansa ne yasa aka masa abin da aka masa ko tsayawa da yayi ko da su ɗaya ne a tarihi cewa yana son haƙƙin talakawansa ɗaya eh, wanda ya ta jawo masa wannan to akan wannan muke faɗa akan wannan muke yaƙi ba ma inkarin kurakurai in yana kurakurai a tsakankanin shi da mutanensa ba ma inkarin wannan amma mun tabbatar cewa ba kuskurensa da yawa talakawansa bane yasa gwamnatin jiha ta ce bari ta lallasa shi ko gwamnatin tarayya ta bada umarnin aladatar da shi ƙarya ne ba wannan bane ba an yi masa wannan ne dan ya tsaya tsayin daka wajen kare wa musulmi haƙƙinsu da musulunci aka ci mutuncinsa duk sarakuna suka zo da ido suna kallo to wannan kaga babbar musiba ce ya yan uwa ya kamata in fara kama hanyar karkarewa ina so in ce da mu hakikanin gaskiya in muna so mu fita daga cikin wancan hali na musiba da muke ciki to sai mun samu rangwame na dangin barnar da na zana cewa an yi laifi ne muna yinsa. ya za a yi hana barna mutane biyu ne ke hana barna mutum na farko malami na addini malami na gaskiya aikinsa shine wa'azi da faɗakarwa da jan hankali da bayyana barna ɗin da kawo dalilin da suke nuna kasancewar ta barna kuma ya yi amfani da kowane uslubi da zai zama karɓaɓɓe a wajen mutane ma'ana uslubi na jan hankali ka'idar da Allah ya mana a ƙarshen suratul nahl udu ila sabila rabbika bil hikmati wal mau'izati hasana wani lokacin ya laushi wajen wa'azi in ya zanto an hango laushin zai fi tasiri a lokacin wani lokacin ya zafafa in an hango zafafa cewa za ta yi tasiri a lokacin kuskure ne ka ɗauki salo ɗaya a wa'azi kullum sanyi kullum sanyi kamar yadda kuskure ne ka dauki salo ɗaya kullun zafi kullun zafi cikin mutane akwai wanda zaka lallashe shi cikin mutane akwai wanda zaka zafafa masa akwai kwanakin da suke kwanaki ne na sanyi da laushi akwai kwanaki da suke kwanaki ne na zafi da tayar da jijiyar wuya mai basira cikin du'a shine Allah ke masa tawfiki wajen yayi amfani da sanyi a inda ya dace zafi a inda ya dace da lokacin da ya dace amma dole ne malamai su tashi zanto suna umarni da kikkiawa suna hani daga mummuna banda wa'azi a rediyo da talabijin banda wa'azi na tafsirin azumi banda wa'azi na faɗakarwa wa'azi na idan ya kama a kiraye mutum a faɗa masa domin yana daga cikin wani abu da Allah zai kawo malaman ƙasar nan da hujja a kansa shine ba wani mutumin da baya da malami cikin duk al'ummar Najeriya in dai musulmi ne yana da malami dan siyasa yana da malami sarki da hakimi da dagaci da dan kasuwa duk suna da malamai mata suna da malamansu manzo suna da malamansu amma wani irin malamai a nan matsalar take shin malamin da zai ce musu haza halalun haza haram wannan halal ne ku aikata wannan haramun ne ku nisanta a'a akwai malamai sai dai matsalar shi ne malaman addu'a suka fi yawa sama da malaman wa'azi malaman tsubbu suka fi yawa sama da malaman wa'azi malamai da suke fabanci a gaban mai mulki ko a gidan gwamnati su suka fi yawa sama da malamai na wa'azi masu faɗin gaskiya to kuma malaman da suke da tasiri a cikin al'umma su ne malamai masu kawo gyara wanda suke kokarin faɗin gaskiya iyakacin sanin su to dole a samu wannan daga nan na biyu sai gwamnati ita amfanin gwamnati ta tsara dokoki da za su hana barna dokar da za ta hana barna kuwa dokokin da za su hana barna suna da yawa yanzu da aka tsara dokoki da za su haramta dukkan wani lasisi da aka baiwa mai gidan sinima ko masu gidaje na kallon talabijin da ake da su a unguwanninmu da ƙauyukanmu wanda suke yada barna kaga wannan doka ce wanda malami mai wa'azi ba zai iya yi ba gwamnatoci ne za su iya yi ko a mataki na jiha ko a mataki na karamar hukuma to a ce a duk jihohin ba akwai irin wannan dokokin a duk kananan hukuma akwai irin wannan dokokin sarakuna su yi amfani da matsayin da Allah ya ba su duk lokacin da aka ce ga wani gida na kallon bidiyo ya addabi jama'ar unguwa kar mu zama na munafunci irin na Hausawa mu haɗu mu da jiyan unguwa dukkan mu bakin mai haɗu akan ba ma san wannan gida a kirawo mai gidan a fadakar da shi ya daina kare ya ɓata mana unguwa kada sama da tarbiyyar ƴaƴanmu mu da shi sai nasihance shi dan so muke ya gyaru idan aka masa ɗaya biyu yake ji dagacin mai shugabance mu mu je gaban hakimi hakimi ya jara gabar mu mu je gaban mai martaba sarki idan aka je in abin hakimi zai iya hanawa kaga hakimi zai iya hanawa idan abin ya fi karfin hakimi na tabbatar da fi karfin mai martaba sarki ba sarki ya hana a ji cewa sarki ya hana bai yarda ba dan wannan ya ci karo da tarbiyya to kaga wannan hanya ce ta gyara malami mai wazi kadai ba zai iya yin wannan ba sarki idan zai yi amfani da damar da Allah ya bashi ko hakimi a damar da Allah ya bashi sai yayi wani abu na aiki da zai kawo gyara wanda malami mai wazi sai shekara yana bai iya kawo wannan ba dan nan wazi nake yi tsakanin ku da Allah adadin mutanen unguwar nan da adadin mutanen da ke tare a nan gurin wanne yawa mazauna unguwar nan amma yanzu a nan wurin idan ka kasa wannan taron gida goma shi mutanen nan unguwar za su ɗauki kashi ɗaya zai wahala kashi tara daga waɗansu unguwanni suke ashe kenan malami ba da iko ya ƙunƙwasa gidaje ku fito ku zo masallaci zan yi wazi sai wanda ya ga dama ya zo ballanta da wa'azin malami ya masa tasiri ashe kaga anan shine amfanin hukumomi jama'ar unguwa ko jama'ar gari su haɗu su je wajen chairman mana local government ya kafa doka shi da yan legislator na karamar hukuma su tashi su yi magana su bai wa DPO cewa mun hana kaza a karamar hukumar mu na ga wani lokaci kafin gwamnatin jihar Bauchi ta shelanta za ta yi aiki da shari'ar musulunci muka samu chairmomi na local government guda biyu a Bauchi su suka fara aiki da ita kafin gwamnati ta yi karamar hukuma ta farko ganjuwa karamar hukuma ta biyu darazo local government duk suka kori karuwa a karamar hukumar su tare cewa gwamnatin jiha a lokacin ma bata kafa dokar shari'a musulunci ba a sai shugaban garmar hukuma in ya zama na gaske zai iya yi kuma haka aka yi duk suka kori karuwai kuma ba abin da ya faru kuma dole karuwan suka bari dan cewa man da kansar DPO suke operation da rundunar hizba ta karamar hukuma to kaga nan waye zai shi kiyanci babu wanda zai yi to kaga ashe za a iya yin gyara kinyi ne yi wanda ya kamata su yi gyara ne suka ki daukar responsibility din da ke kansu to wannan ita ce babbar musibar mu ashe dole mu tashi mu fuskanci gyara kamar yadda na faɗa malamai da masu mulki wallahi mas'uliyar su a gaban Allah tana da nauyi sama da kowace kila masu mulki ba su fahimci wannan abin ba sai yanzu da aka faɗa a wajen wazi to a maimaita wannan a masallatai a maimaita wannan a kowace kafa amma daidai lokacin da kake yin wannan babu mamaki wani malamin kuma yana can karkashin chairman na local government ko karkashin gwamna ko karkashin commissioner ko na farm gina cewa wannan kyalai su zafafawa suke saboda ribar da zai samu saboda mukamin da yake ciki saboda matsayi da aka bashi da albashi da allowances su kadai yake karewa ya ɗora rayuwarsa cikin shekara biyu akan wani tsarin da baya son ta sauka kafin shekara biyu ya san cefanen gidansa a yanzu kuma a shekara biyu ya san cefanen gidansa a yanzu kare ce zai ce kaza ya rasa wannan cefanen gidan nasa ta ina zai ciko amma ya manta da can kafin wannan shekara biyu da a yake rayuwa a yanzu ne sai ubangiji ya manta da kai bayan wannan shekara biyu duk wannan ababen kallo ne kuma shi ne mulki idan ka faɗa masa gaskiya gurgurda yadda za ka tsarkake niyya gurgurda yadda zai da gaskiya ce in ka yi ba dan Allah ba kuma wannan abin ba zai tasiri tattare shi ba amma in ka yi dan Allah Allah zai sa tasiri a cikin zuciyar abin ko ya ki karɓa a fili zai ɗauka cewa gaskiya ka faɗa masa to wannan shi ne wajibinmu lallai a samu masu faɗakarwa ubangiji ta ala ce walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksubun inda ma'abuta cikin alƙarni za su yi imani su yi takawa to da za mu buɗe musu albarkatun sama da na ƙasa a ce abinda da zai fitar da mu daga cikin wannan kunci komar mu zuwa ga Allah mu da shugabanninmu mu da masu mulkinmu kuma anan nake so in ce da masu mulki akwai hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake nuna dukkan mai mulki a duniya ubangiji ta'ala na ba shi ma'abuta shawara iri biyu ne idan an ce mai ba da shawara ba lalle bane ya zanto wanda nada shi aka yi yadda ake nada advisors a jiha a a abokanansa ne kila makwabcinsa ne kila iyayen gidansa ne kila waɗansu wanda ya yarda da su ne abokanan shawararsa dai iri biyu ne akwai abokanan shawara na gari wanda in ya tuno alkhairi za su taimake shi yayi in ya manta alkhairi za su tunatar da shi alkhairin in ya tuno sharri za su hana shi in ya manta da sharri ba za su tuna masa ballantana ya aikata to wannan sune abokan shawara na gari sawa'un suna cikin gwamnati ko suna wajen gwamnati ta iya wa cikin advisors ne cikin kwamishinoni ne ta iya wa cikin hakiman sarki ne ta iya wa cikin yan majalisar hakimi ne ta iya wa cikin yan abin da ne kansiloli ne a karamar hukuma tsakaninsu da chairman ta iya abokanansa ne wanda suka yi makaranta tare ko makwabtansa wanda dai za su gane da shi su ba shi shawara ta gari iri biyu ne masu shawarar kirki su ne waɗannan sai kuma kashi na biyu masu shawarar banza wanda in ya manta da alkhairi ba za su tunatar da shi alkhairi ba kuma kullum sai dai su faɗa masa sharri kullum aikin su sai da shi wani baya son ka wani ya zage ka wani ya cuce ka wani dan adawa ne ba su da wani aiki sai wannan aikin su su ƙara wa shugaba taron masu ƙinshi shi ba su ƙara masa taron masu son shi ba aikin su su zuga shi ya kullaci wane da wane ba tare da hujja kwakwara da zai iya nunawa ba kamar rana lokacin azhar to waɗannan abokanan shawara waɗanda suke na banza kenan ko suna cikin gwamnati ko suna wajen gwamnati sai manzo Allah ce dukkan wanda Allah ya nufe shi da alkhairi sai kaga ya hada shi da tasu ta zo ɗaya da abokanan shawara na garidin sa waɗannan abokanan shawara na shari ko babu ruwan shi da su za a zo su faɗa yadda suka faɗa haka za su tashi su bar abu. to ya kamata kenan kowane mai mulki da chairman na local government da gwamna da sarki da hakimi da dagaci da mai unguwa da kwamishina da famsek kowane mutum in dai ya lura a ma'aikatarsa ba zai rasa mutumin kirkin da zai ba shi shawara ba sannan kuma akwai mutanen banza sun wada zo ba shi shawara akwai wanda da an yi sabon kwamishina sai riga sun tsana suna neman yadda dandan dambe ke neman makasa haka suke neman sabon shugaba da aka kawo musu sun fi shi sanin mulubar aiki ta ministry shi yanzu ya zo bai sani ba ya za su ɗora shi akan barna ya za su dabe shi da waɗansu kyautuka tun kafin ya sa inda aka sa gaba ya za su yi ta masa fadancin karya don su rinta shi su rinka yin sata tare da shi to ya kamata shugabanni su faɗi zama da wannan duk shugaba na alkhairi za ga yana neman shawarar mutane na gari ko suna cikin gwamnati ko suna wajen gwamnati duk shugaban da ba na garba za ka ga cewa mutanen banza ne suka yi tasiri wajen ba shi shawara da faɗa masa maganganu na iska ba na amfani ba da haka ya kamata shugabanninmu su yi hattara game da wannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani shugaba da Allah ya shugabantar kan wadansu jama'a illa wa yu'ta bihi yawmal qiyama maglulan fati sai an zo da shi ranar tashin kiyama a daure hannayensa an hada da wuyansa an daure ta mau hatta ya fukkahu al'adalu aw الجور har yanzu to adalci ne zai kwance daurin da aka yi masa ko kuma zalunci ya ƙara daure shi ta mawaye jefa shi cikin wutar jahannama duk shugaba haka yake ko a wani mataki na shugabanci mai shugabantar mutum goma da mai shugabantar mutum dubu ɗari da mai shugabantar miliyan kowa gwargwadon nauyinsa haka za a zo da shi tashin kiyama a ɗaure mu adalcin sai kunce shi ko kuma zalunci sai ya kara ɗaure shi ta moye wurga shi cikin wutar jahannama da haka yayin uwa musulmi ya kamata mu yi hatara wallahi halin da muke ciki hali ne na so. to tsananin da muke ciki na rayuwa har yanzu babu wata hanyar da take nuna mana akwai wani mabudi na mafita fita daga ciki domin ba mu koma zuwa ga Allah hakikanin koma zuwa ga Allah ba babu tabbatacciyar tuba ramadana na zuwa kowane ɗaya daga cikin mu ya ɗauke shi a matsayin watan tuba a matsayin wata na addu'a da koma zuwa ga Allah subhanahu wataala don ya tsamar da mu daga cikin halin kayan da muke ciki shugabanninmu su haɗa kansu da juna abin kunya ne lokacin da aka cire sarkin gwandu ba mu ga wani shugaba da ya haɗa kan waɗansu shugabanni don su je su fuskanci ubasanji ko gwamnan jihar kebbi cewa me yasa aka yi haka ba alal akalla ai mana bayani me yi amma daidai lokacin da ake faɗa da atiku da ubasanjo shugabanninmu ne suke wucewa gaba kuma za a je a sasanta su dan Allah idan da Atiku da Obasanjo sun yi dambe wani ya fasa wani hanci mu wace cuta ce ta tare da mu me muka cutu da shi ba abin da muka cutu da shi ban tsammanin matsalar talakan Najeriya shine rikicin Atiku da Obasanjo matsalar talakan Najeriya shine ma Atikun da Obasanjo su ne matsalar su ne bala'in to amma wai wannan wasu ga waɗansu tsofaffin shugabanni da ake ganin dattijai ne ga shekaru ya kamata sun kai shekarun da kasa ji tsoron kowa ko mutuwa ya kamata kasa ji tsoronta dan ba da amfani su ji tsoronta dan saboda tana tare da su ya zafi amma sai ji tsoron wani to wannan ita ce barnar da take cikin mu yan uwa abu na karshe da zan rufe da shi a jiya a tare da muka yi na majalisar kwalitin shari'ar musulunci na kwamitin shura a kaduna an tattauna ababai masu muhimmanci abin sha'awa kuma an samu wakilci daga dukkan bangarori na Najeriya kasar Yarabawa da kasar Inyamurai da yan South South duk sun zo an tattauna ababai kamar haka na farko doka ta haƙƙin yara da majalisar ɗinkin duniya ta kawo Najeriya kuma gwamnatin tarayya ta amince da ita tun waccan gwamnatin ko tun wancan kashin na fari kafin a zo zaɓe na 2003 kuma yanzu aka turo a jihohi dan a aminta da ita dan ta zama doka kun dai ji illolin an yi muku bayanin daga cikin illolin shine bai halatta baka aurar da yarka tana kasa da shekaru 18 a duniya in ka aurar da ita akan wannan matsayi aka kai ka kara za a kama ka za a yi maka itara ko ta miliyan ɗaya ko na makamancin haka wanda ya aure su za a ɗauki shi da suna za a kama shi da laifin ya yi fyaɗe kuma da ɗan zina da ɗan aure matsayinsu ɗaya kowanne zai ci gado kowanne yana da kaza kowanne yana da kaza da dai sauran iskanci da rashin mutunci da ke cikin dokar to dukkan malamai an yi ijma'i akan cewa tafsirin azumin bana duk malamai za su ci gaba da bayani a cikin majalis na tafsiri akan wannan dukkan musulmai kuma kowa ya ci gaba da addu'a ubangiji ta'ala ya karya dukkan wani yunkuri na cin nasarar wannan doka ubangiji ta ala ya karya aniyar duk wanda suka yi sanadiyar zuwan wannan doka kuma duk wanda ya ce zai albarkaci dokar ubangiji ta ala ya warga zalmadansa wannan shine sakon da aka ce kowa yayi ko a cikin sallah ko a wajen sallah abu na uku america ta kawo doka ta yaki da ta'addanci a wurin su wannan taron ta'addanci ne yadda suka yi definition tarifi na ta'addanci dan sun ce dukkan wani taro dukkan wani yunkuri na mutum ɗaya ko biyu ko uku ko sama da haka da za a yi dan kalubalarsa wani tsari ko waɗansu dokoki ko kaza ko kaza duk wannan ta'addanci ne ma'ana dai fada da musulunci kuma ita ma za a yi yawo da ita a majalisun dokoki don su amince da ita abu na uku ba na biyu banda na biyu abu na uku maganar kidaya an ce ya kamata kowane musulmi na farko dai mu tsaya akan matsayar dole a kidaya a sa addini a sa sunan mutum da sunan mahaifinsa da kakansa da addini na biyu dole ba a yadda a fara wannan kidaya ba sai an canja tsarin zaman hukumar kidaya din tunda yanzu daraktoci goma sha biyar da ake da su wannan hukumar kidaya guda goma sha biyu daga cikinsu da kirista ne uku ne musulmi wanda wannan ke nuna ba ta san mai adalci ba a kidayar to waɗannan ababai suna sakon da aka ce a isarwa dukkan jama'a kuma a shiga cikin watan ramadana da wannan da yada wannan tunani a majalisai na tafsiri da wa'azi da faɗakarwa da laccoci kuma duk wanda zai addu'a mace ko namiji kowa ya sa wannan a ciki dukkan wani yunkuri na cutar da musulmai ubangiji ta'ala ya karya wannan yunkurin ya karya wanda suka zo da wannan yunkurin wannan shine wajibin da ke kan kowa da kowa ba a yafewa kowa akan wannan ba jama'a na ɗau lokaci da haka nan gurin ya kamata in dasa aya fata na ubangiji ta'ala ya ba mu ikon tuba daga kurakuranmu kuma shugabannin ubangiji ta ala ba su ikon gyara waɗannan kurakurai ubangiji ta ala ba su ikon tsayawa tsayuwa ta gaskiya ya ba su ikon zaɓo abokanan aiki na gari a kowane mataki na gudanar da mulki waɗanda za su taimaka musu wajen gudanar da adalci a cikin su. waɗanda za su zama abokanan tsirarsu a duniya abokanan tsirarsu a gobe kiyama ubangiji ta'ala ya kakkaɓe yan ma'abba a tattare da gindinsu ya raba su da sharrin masu gurguwar shawara ya raba su da eh, sharrin munafukai ya raba su da sharrin algungumai waɗanda ba sa so al'umma alkhairi sai sharri wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa